Արցախյան պոեզիայի առաջընթացում նշանակալից եղավ Վարդան Հակոբյանի ներկայությունը, թե իբրև բանաստեղծ, թե որպես գրական հասարակական գործիչ։ Նրա գրական մուտքը այսպես ողջունեց Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման ղեկավար, պատմաբան ու գրող Բագրատ Ուլուբաբյանը։ Վարդան Հակոբյանի պոեզիայի ընդգրկումները համարյա անսահման են այսօր երգությունից մինչև միջնադար ամարաս, որ մեր սրբազան հավատք ակունքն է։ Մեր Արցախին Վարդանն էր պետք, եւ նա կա, երիտասարդ, առույգ, տաղանդավոր։ 1965-ից 1986 թվականների ընթացքում Հակոբյանը հրատարակեց բանաստեղծությունների մի քանի ժողովածուներ, որոնք նոր երանգներ են գծում ժամանակի պոեզիայում։ Նա նկատելիորեն ընդլայնում է Արցախյան պոեզիայի ընդգրկումները, բնաշխարհը հանդես է գալիս նոր երանգներով։ Նկատելիորեն թանձրանում է նաև խոհափիլիսոփայական ներզգայումը Երկրորդ շարքը, որը սեր եւ ժպիտ խորագիրն է գրում, ունի այսպիսի բնաբան. Ծիծեռնակի բույնի նման, սրտի դողով, հոգու շողով ու հողով է հյուսվում երգը, բայց նրա մեջ ծվարում է տիեզերքը։ Այս բնաբանը ակնկալում է ստեղծագործական աշխարհի մի անեզր տարածություն, որ գրականագետ Սարինյանը բնորոշում է մեղեդիներից մինչև առասպել հասկացությամբ։ Նկատելի փաստ է, որ եթե իր բանաստեղծական առաջին շարքում նա բնաշխարի երկիչ է ռոմանտիկական ներշնչանքով, ապա երկրորդ շարքում հենց սկզբից հայտնվում է հայրենիքի բնապատկերը, հպարտություն բանաստեղծությամբ Դա ինքնագոհ անհատի հպարտություն չէ, այլ գոյական հպարտություն, քանզի կրծքի տակ հևքն է հայրենի երկրի եւ սրտի տերը հայրենի սերն է։ Հպարտ է, քանզի հպարտությունը հայրենիքինն է, Արցախինն է, սրբացած պարտք է արևապսակ օրը երկելու։ Դրան հաջորդում է հայրենի հողի աշտամունքը, նրա անկռահելի զորությունը հոգեկան թռիչքի համար, որ կարծես իհեճուկը ստիրողի թերարժեքության զգայում է դարի հևքը։ Իմ օրը դարի հևքով է բացվում։ Դարերի աչքով նայում աշխարին Դուք իմ սլացքում որոնեք երկն այն, որ երակներում երացող արյան նվակի տակ է միշտ ծնուն դառնում, եւ Սուրբ Հայրենյան սիրո պահանջով դարիս խորհուրդը երկինք է տանում։ Հայրենյանց սերը նյութականանում է եւ բանաստեղծը իր նորելուկ մանկանո հուշում է հողի իմաստուն խորհուրդը։ Վաղը արդեն ոդքերի տակ նոր ճանապարհ պիտի դառնա։ Քնքշանք դիր քայլերիդ մեջ սեր ու գորով հողը worth-իս քո պապիկն է։ Հողի աշտամունքը վերաճում է երկի։ Հավիտենության խորուրդ է հուշում պապի այգին, պապ, որ իր այգին հավքերին թողեց ու ինքը գնաց։ Հողը եւ Պապը խորհրդանիշ են դառնում Հակոբյանի պոեզիայում։ Հողը հայրենիքի խորհրդանիշ, Պապը հավերժության։ Կանգնել ահա ու նայում եմ մեր օջախին։ Օջախի մեջ պար է բռնել Պապիս Պապի նախապապի ձերքով վառած անմարելի, անմեռնելի գրակը հին Վարդան Հակոբյանի պոեզիայի ժամանակը համընկնում է Գևորգովյան տարիների քաղաքական ռեակցիայի մղձավանջին եւ միանգամայն ակներև է բանաստեղծի ներքին օպոզիցիան մարզը սեփականացնելու Ալիևյան ծրագրի հանդեպ նա հոգում թաքցնում է հայրենական վիշտը եւ վեհանում հպարտության զգացումով թե երևի լերան թոր կամ ծոր եմ ես իմ մեջ անմեռ է ոգին վեհության Քանզի իմ տունն այստեղ է, իմ Ղարաբաղում, սակայն իր արյան կանչում, ավարայրում թափված արյունն է եւ թրի դեմ գրիչ մաշտության Սուրբ Այբոբենի լույսը եւ բանաստեղծը ունկնդիր ժամանակի ոգուն այլ հնչյունների մեջ փորձում է որոնել հավատամքի իր բառը։ Ժամանակը ձգվում է լարի պես, նվաքը երկ է գտնում իր համար։ Կարկաչ նախբյուր է գտնում իր համար, Արվակը ձոր է գտնում իր համար, Իսկ ես մակարման անունն եմ փնտրում, Ժամանակը թրջում է հավքի պես, Երկինքը թև է գտնում իր համար, Թախիցը վարդ է գտնում իր համար, Հողը երազ է գտնում իր համար, Եվ ես անունն եմ դառնում մակարման Բանաստեղծի յուրաքանչյուր բառ ունի ապրումների, զգացումների, փիլիսոփայական ընդհանրացումների անսահմանություն, որը եւ նրա խոսքը դարձնում է դինամիկ։ Նրա բանաստեղծություններում բառն իսկապես շատ բարդ եւ բազմակողմանի մի երևույթ է, ինչպես ասում են։ Վարդան Հակոբյանի պոեզիան մակարման պոեզիա է մակարում հանուն հայրենի Արցախի ինքնության ու ազգային գոյության, պատմության հուշերի ավանդակցության, հոգևոր հանճարի ստեղծումներով։ Գրողն իր էությամբ ծուլված է Ղարաբաղին եւ առիթ ունի ասելու մարքսիզմի չստեր հակած ֆիլիստերներին, թե ես երկ չունեմ Ղարաբաղի մասին։ Քանզի Ղարաբաղը ծառ է իմ արմատի վրա, Ղարաբաղը սեր է իմ հավատի վրա, Ղարաբաղը Տեր է իմ կարոտի վրա։ Դիմադրական շարժման առաջատար դեմքերից է Հրաչյա Բեգլարյանը։ Իզուրջ է նա իր երկերի հատորներն անվանել Արցախ նամը, որովհետև նրա ամբողջ ստեղծագործությունը ասք ու պոեմ է Արցախի մասին, Բեգլարյանի բանաստեղծությունների առաջին իսկ ժողովածուններում կամուրջ լերանախպյուր կապույտ լեռների երգը հայրենի Արցախ բնաշխարն է, նրա պատմությունն ու հոգևոր հանճարի հուշարձանները։ Հատկանշական է, որ իր բազմահատոր Արցախն ամեն Բեգլարյանը բացում է հրաշք երկիր իմ Ղարաբաղ եւ Ղարաբաղցին հիմներքերով։ Չքնաղ ես դու ու միշտ ջահել հրաշք երկիր իմ Ղարաբաղ ով է այդպես քեզ զարթարել, հրաշք երկիր իմ Ղարաբաղ, ապա պատվել գիտե միշտ իր հյուրին, գիտե գինը աղ ու հացի, միշտ հյուրասեր ու միշտ բարի, միշտ սրտաբաց Ղարաբաղցին։ Հետաքրքրական է, որ Հրաչյա Բեգլարյանը հստակ նվիրում ունի Ղարաբաղյան բանասության հանդեպ, Այսպես է նա ճանաչում իր հայրենի Արցախը, իսկ դա իմացական ամուր հիմք ունի, քանի որ բանայության մեջ ավելի քան խոսքի այլ ձևերում արտացոլվում է ժողովրդի էթնիկական ինքնությունը, ավանդակեցությունը, կենցաղավարությունը, բնիկությունը եւ այսպես իբրև բանահյուսություն Բեգլարյանի պոեզիայում հանդես են գալիս Արցախյան լեռները, գետերը, անտառները, աղբյուրները, որոնք անօրինական են, անկրկնելի ու գեղեցիկ։ Աղբյուրներն այստեղ մաքուր են ու պաղ, օդը ծաղկունքի բույրով հագեցած, երկինքը լազուր ծովի պես խաղաղ, ամպերն առագաստ ծովի պես փռված, հսկա ժայռերը ус ուսի տված, կնչրոտել են ճակատները վես, մտքերի անհուն ծովի մեջ սուզված, իմ աստունի պես խորհում են ասես։ Մի առանձնահատկությամբ Բեգլարյանի պոեզիան կարծես լրացնում է Արցախյան բանաստեղծության ներաշխարը Դա բացահայտ ու անմնացորդ զգացմունքայնությունն է, սերը որպես հոգեկան վիճակ, շնորված հայրենի բնաշխարի վկաններին, ասելիքի պարզությունը, արվեստների արվեստը, գեղարվեստական ձևի բարձրագույն արժանիքը գրել է Ուիթմենը, գրականության արևը պարզությունն է։ Հրաչյա Բեկլարյանի պոեզիայում այնինչ Ղարաբաղյան է, սիրելի է ու պաշտամունքի առարկա Կարծես սերը եւ կարոտը տրված են լեռների, առունների, հովիտների, արահետների բնական པարզությանն ու էությանը։ Այս ցաղկահոտ սարերից, կանաչ նարոց սարերից կարոտս չի հակենում։ Այս սերը յուրատեսակ վահան է հայրենիքի ինքնությունը պահպանելու համար։ Զգացմունքի մի հայրենասիրություն, որ չի թաքցնում ներքին բռնկումը վայրակ թշնամու հանդեպ դու դաջված գազան, ինչ իրավունքով մեր դարին հասար, որ մարդ սրիկան քեզ ազգանվանեց, դու թուրք խաշնարած, ով մեր ուսերին քո բերը դրեց։ Այս մարտահրավերով Հրաչա Բեգարյանը արձագանքեց Գոյամարտի Արցախյան բանաստեղծությանը։ Արցախյան շարժումը լինելով համազգային երևույթ, այն միաժամանակ համաշխարային արձագանք գտավ եւ ենթակա էր ոչ միայն ազգային գաղափարական, այլև սոցիալական, հոգեբանական, բարոյաբանական չափանիշների։ Դա էապես աշխարհայացք է, փլիսոփայություն, հայացքների վերստուգում չպետք է անտեսել այն հանգամանքը, որ մինչ անկախության հռչակագիրը Հայաստանը եւ Ղարաբաղը գտնվում էին խորհրդային միության կազմում։ Տակավին փլուզված չէր սովետական իմպերիան եւ գործում էին միութենական կայսերապետական օրենքներն ու սահմանադրությունը։ Չպետք է անտեսել նաև այն փաստը, որ անկախ ազգային շահերի ներհակությունից տասնամյակներ շարունակ կոմունիստական գաղափարախոսությունը քարոզել էր բարեկամության եւ իրավահավասարության հիմքի վրա դրված ազգային քաղաքականություն, որը այսպես թե այնպես ստացել էր ազգային համագործակցության բնույթ, դա արտահայտվել է մշակույթի եւ գրականության մեջ եւ ունեցել է տխուր ու անցանկալի հետևանքներ։ Բոլոր այս կարգի ազդեցություններից ու կապերից ազատվելու համար անհրաժեշտ էր հոգեբանական որոշ նստվածքների հաղթահարում։ Պատահական չէր Հրանտ Մաթևոսյանի ասույթը խորհրդային միության փլուզման վերաբերյալ։ Մնում է մեծ հայրենիքի փոխանցվող ցավը, ամենամեծ ցավը հայի համար մեծ պետության քաղաքացու ստատուսի կորուստը։ Մեջքս շտկած, բարձրահասակների մեջ բարձրահասակ կանգնած էի։ Հարաբերություններս աստղերի, ատոմի, միջազգային խոշոր գործիչների հետ էր։ Կարող էի սրամտել Չերչիլի մասին։ Ես ինչ գիտեմ, ծաղրել որևէ խոշոր մեկին, ասում ես, քեզ ինչ, մեզ ինչ, դրանից ինչ օգուտ ստացար։ Ես դրանից այն օգուտ ստացա, որ կորացած հայ չեղա, այլ շտկված հայ։ Վերադարձ դեպի անցյալը ըստ Մաթեոսյանի անհնար է եւ կործանարար, բայց եղելությունը հոգեբանական խոր նստվածքներ է թողել։ Ազգային շարժման բարձրակետը 1988 թվականի փետրվարն էր։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում 100 հազարավոր մարդիկ վանկարկում էին «Միացում, միացում»։ Շարժումը ղեկավարում էր կռունկ կոմիտեն նախագահ Արկադի Մանուչարով, փոխնախագահ Վարդան Հակոբյան, ապա հաջորդում են Սունգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի ցեղասպան դեպքերը։ Ազատագրական պայքարի դիրքերում էր ազատամարտի Արցախյան պոեզիան, հաստատելով այն ճշմարտությունը, որ իրոք, ինչպես ասում են, նույն արճճից են ցոլում գնդակն ու տարրը։